bahana turi ku munsi wa gatanu nk'aya mango n’umwanya w'ikiganiro gira icyo ushikirije turi ku gihe cy'isaha zibiri n'iminota cumi n'itanu mu dutungere kuri umwanya warenze uko kubera ibihayanishwa Eric Wimana ari bw'ibyuma kuri miko muri kumwe na Evariste nziko banyanka mu bijyanye rero n'amakuru yaranze ino ndwi twashatse kugaruka ko ni tugaruka ku bijanye na politiki ubushyikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu buragabisha umugambwe SNL ngo ko uherutse kwifatanya na bamwe mu banyepolitiki ubushyikiranganji bwita abakora iterabwoba mu iketerero y'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yandikiye uwo mugambwe ku wa cumi n'indwi uku kwezi kwa mbere Martin Teretse yamenyesha uwo mugambwe ko utegerezwa kwishura ingaruka ku uruhara rero ku runani uwo mugambwe wagiranye n'abo banyepolitike ubwo bushikiranganje bwitwa ko bakora iterabwoba iryo kete rero rirerekana ko itariki zibiri ku kwezi kwa mbere Leonce kumana yahoze arongoye inama nshingamateka yandikiye abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika y'ubuseruko bimwe mu bindi ibihugu kumwe namwe mu masharahamwe mpuzamakungu makungu iryo keterero akaba yaryanditse nk'intumwa y'abo banyepolitike baruye hamwe bavuga ko bashaka guhabuza amasezerano y'arusha aho umushikiranganje Martin Teretse akagabisha rero abaserukira imbere y'amategeko mugambwe senele kubona nabo barifatikanije n'abo banyepolitike umugambwe senele ntibatebye kugira icyo ushikirije kuri urwo rwandiko uwo mugambwe uranegura urwo rwandiko uheruka kwandikirwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu awagiriza gukorana n'imigwi y'iterabwoba inyuma y'iki inyuma rero y'ikete baheruka kwandikira abahagarariye abahagarariye amasezerano y'arusha basaba ko yo kubahirizwa umushingamateka amateka gatorwa saha arongoye uwo mugambwe avuga ko urwo rwandiko rwandikiwe abahagarariye amasezerano ya arusha bonyine atari abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko nk'uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yabyandikiye umugambwe arunguye mu rwandiko aheruka kubarungikira ayandi makuru twashimye kugaruka ko ajyanye n'ubudandaji abafise inzu z'uburiro ubunywero n'inzu z'ingenzi na ba mukerarugendo basabwa kuba barisha amafaranga yo gusaba uruhusha rwo gukora hatarenze ku igenekerezo rya mirongo irindwi na kane nzero uno mwaka akarorero mu matangazo y'ikigo kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi mu burundi obeya abafise uburiro bazorihishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu ni miliyoni zibiri bivanye n'umurwi baherereyemwo ni mu gihe abafise ubunyweri basabwa nabo kuriha amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu ni miliyoni zine z'amarundi icyo kigo rero kikagabisha ko abatazoba barishe ayo mafaranga bazofatirwa ingingo iyogarwa ry'imbibe hagati y'uburundi n'u rwanda ngo rishobora kugira ingaruka mbi ku bijyanye n'ubutunzi ku ruhande rw'uburundi bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura mu kiganiro bahaye radiyo televiziyo isanganiro basaba leta y'uburundi na leta y'u rwanda gushyira imbere ibiganiro kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ku mbibe ibyo bihugu bihana rubandanye nk'uko byahora nayo abajeje intwaro mu makomine basabwa gukorana n'abarongoye amasoko kugira batange intonde z'abakorera muri ayo masoko hakaba ari mu ntumbero yo kumenya abahakorera kugira ngo hasinywe amasezerano mashasha yo kurihira ibibanza badandarizamwo umushikiranganje w'ikigega cya leta Audace Niyonzima akavuga ko bitarenze ku munsi wa mbere za amasezerano yotangura gusinywa abanyagihugu nabo baba mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura bamenyesha ko batoroherwa mu kuronka isukari muri kino gihe bamwe mu baganiriye na radiyo televiziyo y'isanganiro bavuga ko niyibonetse ko bamara umwanya muremure kandi bayitondeye kandi ko bayironswa babanje kwerekana agakaye k'umuryango bagasaba leta ko yokora uko ishoboye kugira isukari iboneke ku rugero rushimishije amakuru rero twashimye ko mugira icyo muvuze ko naya ariko bitabuza ko nayo twabashikirije mugira icyo muyavuze ko subire nibutse ko mutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu hamwe rero no kuri mirongo irindwi n'indwi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo icyenda na kabiri ndabibutse ko umuhungu w'ibyuma ari Eric na kuri mikoro muri kumwe na Evariste Nzikubanyana munywanyi wa mbere ku murongo alo alo alo muri bande mutwakuye muri he Ende muri mpinga kayove nitwa Albert Albert mpinga kayove Ego Aho muri ivyo mpinga kayove Ego Ni mu ntara ya Rutana nimba ntihenze Ego Mushaka gushikiriza iki Agomba kuvuga ku kijanye n'isukari Mhm Nukuri isukari twebwe ugiye ku isoko Mhm mwabajya usanga bakora ijage cyangwa bakora amata niba usanga baronka isukari aba batandaza bonyine ni ukuvuga ujye kuyirondera ntuyironga ntuyironga oya mugabo uyitumye nk'abajya usanga ari ka kantu dutaye ukabona arayironse arayikuzaniye rero uh-huh. leta yoraba twese tukaronka akazi kakoronka bamwe bamwe mm, mbega kubona mutaronka isukari aho mu rutana kandi ari ihinguriro ry'isukari riri byo byo byakira gute basha nitwe ahubwo turabambere tubuze isukari kandi tuzi igituma eee eh. ngira ngo rero abategetsi babyumvise bariko bararaba ingene babitorera umuti eh, sawa murakoze cyane namwebwe uri munywanyi ku murongo wa Alo? Alo? Mwiriwe neza? Alo? Alo, mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri he? Alo? Alo, ndabumva gatanu kuri gatanu. Numunywanyi nirushoboye kumvikana ikiganiro nigira ico ushikirije mu hinga gw'ivyuma banyeretse ko ari undi munywanyi ari ku murongo. Alo? Alo? Alo? Alo? Alo? ikirere nikiri ko kiravyorosha bambwiye ko hari undi ari ku murongo alo mwiriwe mwiriwe neza yego mutwakwe muri he muri bande odasi mu gisagara ca bujumbura none odasi gisagara ca bujumbura ko ari kininiya uri munyakabiga mu buyenzi muri aziatike Eh, nk'uko bisanzwe mwaradushikirije yuko abagize umugwiseni barahiye yego bakadushikiza yuko bazokora bisunze amategeko bagakurikiza n'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi mm. n'abahahora bari bararahiye biyemeza ibyo nk'ubu ubu nyakubahwa yahora aronga umugwiseni yitwa kazi hise yoshikiza abenegihugu abanyagihugu ko yakoze iki yaranguye iki yatunganije amatora harajyaho inzego ibyo we ntubyemera yego genda ndabyemera kuko byarabaye mugabo urumva yarakoze ibyo abanyagihugu badashima ariko mm. eh, hari ibyo yakoze abanyagihugu badashobora kuba bamushimira ubwo ntimuri ko mumufatira mu gahanga reka nisuku kumwifatira mu gahanga none ko hari ibyo yakoze bimwe tubona bitahumuriza mu gihe ariko arabikora wabona umengo ntibihumuriza ariko leta yaramushimiye ko yakoze ikigo ciza eh, n'akazi buca bamwongera akazi keza kabyibushe kameze neza odasi hmm, ubwo nturi ko urahuguza reka so guhuguza n'aba ayizoraba no gushima no kubashima kandi barakoze kubisanzwe ibyo bategura abo bashimishije barabashimije ntibyatuma bashimye nimba ariho amakemwa nimba ari ibyo negura ku mugusi wahora mushasha wowe wusaba mushasha ndagusaba ko wokora ibyo ibitegezwa gukorwa nk'uko wabyiyemeje yuko uzokora wubahirije amategeko n'ibwirizwa nshingiro rya repubulika y'u Burundi nibyo tuwifuriza kandi ajya aye ukoze ibyo abantu bakunda kawaida nk'uwo mutama agiye kurongora umuguseni yamwitse yiharigenga ngo yobikora reka tugushimire udanse utwakuriye muri azetike mu gisagara cha bujumbura urakoze cyane wa gatanu mwiza ubundi munywanyi ku murongo ubundi munywanyi ku murongo alo mwiriwe neza alo mwe muhagaze ahantu hatameze neza ubundi munyonyi k'umurongo wari hmm, mwiriwe neza mwiriwe mwigizeho akaradiyo kugira dushobore kumvikana hmm, muri bande mutwakuye muri hehe nitwa evode evode isororezo aho isororezo n'amahoro alo alo Allô Allô Evode Munywanyi ngira ngo sinzi bimufatiriye ntari ku murongo ni munywanyi Allô mwiriwe neza Isawa kwa Kabura Leopold wo musongati muri Rutana Musongati Kabura Leopold Amahoro neza Nagomba kuvuga ko izi cisukari Mm eh. akanamira bahinga none ko tuyibura ari iwacu kandi iri muhiri iwacu mm. hari akantu hari ibiri ko birava hanze naho urumva ubu agasukari ntituronka naho tugakura nyine usanga ni mu miryango bitagenda neza mm. leta yoraba rero igituma ibintu bimera paul kabura imusonga atati isukari n'umuzi w'ibushye ubundi munyonyi ku murongo wa mwiriwe mm, neza

ngira ngo rero ah, ababijejwe ko barabumva ejo barabaserukako hamwe n'amazu hamwe n'amazu mabomaguritse amazu yarabomaguritse imirima yabatwawe ngaho ikarindo aho namwe mugira ijoro ryiza Jonas ikiganiro ni icyo ushikirije kuri mikoro muri kumwe na baritse nzikubanya umeze neza ego meze neza mugenzi eh ndakwibaritse ndashika kumara iminsi ntembera igihugu eh. kandi zoshika no hiyi wanyu mu buraruko eh. kuraba cohoha mhm. ubona umuhoro yuwe yo eh. uracabaza twe inone connect haba mu guhamagara internet canke message oh biranyoheye cyane kuko niyo natwe dusanzwe dukoresha ino hagati mu gihugu reka rero mbazo mu bumanuko nawe no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 abanywanyi bawo mu bibazo bya minsi yose ndetse ukanaterera umuganda mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu ikiganiro gishishikirije undi munywanyi ku alo wi mutwakuye muri hehe komine mwakiro muri zone ya rugabane ariko mwigizeyo gatoyi akaradiyo kanyu mwigizeyo akaradiyo mwitwa nde wayo makuru ajyanye ah. n'imbibi z'uburundi mu rwanda mwitwa bande wabo bagwanyi bava bagenda kwikikaye mwitwa bande mwitwa bande ugasanga badushikiriye baze batangire no ku rubego rwa Kongo baze barabe hmm. ngira ngo abijejwe bakumvise batangire hose bazibire Eh allo? Oui, allo. Muri bande? Allo. Muri bande mutwakwe muri he? Allo. Muri bande mutwakuye muri Allo? Allo. Turabumva mutwakuye muri he? Uno munywanyi agatelefone kiwe ndiga nikarengana uni munywanyi ku murongo allo. Allo? Allo? Allo. Oui, allo. Mm, mutwakuye muri he muri bande? mukirundo tuvugana nande halo uwundi munywanyi ku murongo halo halo halo wi mwiriwe neza mutwakuye muri hehe muri bande yego mukinga di prosper Mhm, prosper muri hehe rwa prosper porosiperi kinyinya mu ntara ya ruyi yego cyane ehe ntabwo kuvuga ku byerekeranye ubutungane yego hmm. hariho abantu usanga bishyura ubutungane ugasanga impande zabo zishobora kuba ari iz'inyaruka cyane n'umunywanyi ntasongoye neza avuze ati ubutunga none umunywanyi ku murongo haro alo muri bande mutwakuye muri hehe intwaro inyabihanga inyanga alex nyabihanga alex ego mushaka gushikiriza iki ga alex ngaho inyabihanga nagomba gushikiriza ku bijyanye n'injyane z'uburundi n'u rwanda kubera uburundi bwubaye imbibi hmm, uburundi n'u rwanda kimwe yavuga mu nyamakuru eh ubwari imbibi nuvuga nti si muti Mhm. bagirirane ibiganiro kandi uburundi bubanza burabe mbega abo bavuga ko batiye mu burundi bari mu rwanda mu kugira bagiye mu rwanda byagenze gute byazananye hehe mhm. barabe babanze barabe imvo yabitumye imbere mm. yuko baza gutata n'u rwanda mm. kuko ntibaze naho baba bari mu rwanda abanyarwanda si bo baje kubaterura babakura mu burundi babatwara iwabo mu rwanda hoba mm. hari imvo yatumye baja mu rwanda iyo mm. babanze bayirabe mm. ahandi naho mm-hmm. uburundi bukugana imbere sinibaza yuko ari uburundi buhomba sinzi ko ari u rwanda ruhomba none harahomba nde harunguka nde ibyo ari byo byose agahombo nikabura hajya iyo mu banki mwahora murahurira ni umucana uwo mutaka ibikora nako n'agahombo yego bwana munyamakuru abambere bo bahomba niba abanyagihugu bato bato mvuga bamwe barangura mu cy'ibitoki amatomate n'imizi bajyana mu rwanda kwironderera mm. agasabuni cyangwa utuzu ugasanga kumye mm. bajya bo nibo ba mbere batangura guhomba nabo abo bene kugara imbibo bo ngira ngo nta n'icyo baba babibonamo kuko iyo baba babona uruhombo bari kureka abarundi bakaguma bagira nti kuko narumvise yuko bavugwa yuko u rwanda na kongo nabonye yuko bafitanye ingorane mugabo bobo ntibugara bagaragaza kuguma bagirana ibiganiro buke buke rero nahanagina binasaba nuko n'abarundi bokugurura imbibe umuyagihugu muto muto akicira imbere alex ngira ngo abajejwe ibyo by'imbibe bariko barakumviriza kumbure ejo canke hirya y'ejo barashobora gusubira kugurura barabe kuko umuyagihugu muto muto bwana mwana kuri no mu mpore tugushimire alex ngahe nyabihanga mu bananye mwumviriza ibiganiro abanywanyi baragiye isanganiro kwa mituyaga ego bamye bashimira uwakoze ikiganiro ku wa mbere ujya mu pasi ngo yabyifashemo neza kuko ngo n'izi nomero dutelefona ko yazibuze buke yitonda bamwe bamwe rero ngo barashoboye kuzifata neza bitagoranye ikiganiro cyo ku wa mbere uheze yego cyahigaye cyo ku wa mbere harenganye yego ati yagikoze neza n'utunomero yatuguze neza buke bukadahinda ati twaraboroheye kudufata eh ariko ariko ariko ariko nuno musi mwa nuno musi mwazifashe kandi murazimenyereye niza zindi muca muzandika muca muzandika muca muzandika muca muza murazandika mugakaye muzihanahane oya urumva ari ushobora kuzikubaza akugomba ko ibica nk'ibiriya ukaza usanga uguye mu isanganya ricaca ntirizi kubera uba wabize nte urumva rimwe na rimwe hariho abazitwaka tukanga kuzibaha mm. urumva n'aho kuzikwibabisha arondera ibica nk'ibiriya nawe urabizi yanteze paranteze tugushimira alex inyabihanga ikiganiro eh. n'ubwira icyo ushikirije eri kwimana nk'ihabwa ibyuma kuri miko na evariste nzikubanya nk'undi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe mhm. neza muri bande mutwakwe muri hehe butoyi mandugo butoyi toma mutwakuye muri mu ruyigi mu ntara ya ruyigi muri komini nyabitsinda wa mutumba mwiza w'ikirungu nyabitsinda kirungu eee eh. eh, toma mushaka gushikiriza iki bashaka gushikiriza rujya rwize rw'u rwanda burema abashinga ntahe uwo mutware wacu nyine icyubahiro n'uriya nshinga ntahe wo mu rwanda kabisa we twanezerewe igihe bagwana mu nda kandi imigenderanire igenda neza twagira ngo ibintu bigiye gukomera mhm. barabandanya rero baganiye mm. murakoze cyane butoyi thomas atera kamo alo mwigize y'akaradiyo yego yego muri bande mutwakuye muri hehe inama giriberi mu ntara cyangwa uzokomere ikigamba gilbert ikigamba alo ndibura agatelefoni kamukundiye gace gacika ubundi munyuranyero ah, ni byo nyine amayinite yari acitse njiribere mm, ah, butoyitoma ah, butoyitoma inyabitsinda eh. eh, ntimwari bwarangize yego sinari bwarangize amayinite yari acitse ku rwanda mobe rero bwana rero ni ukuri bari bakwiye kuganira kuko buriya ibintu biraboneka ko umenga hubamo n'imishyamirano gushyamirana nabyo ntako biba bisa ibyiza ni uko bubandanya baganira mhm. kandi ganuriya bo hakuryaga akagamburuka kuko hariho icyo bamubaza mhm. akakigamburukako hanyuma rero bisigaye nabyo hajya bantu bo mu kayanza nabo babandanye bose baragenda nabi baharika cyangwa bagendera mu bandi bagore abugeni babona ko amatungo mu kayanza ari mato mm. bagomba kugira nka ya ngendo abanyamwumba bari batanguye kugira mu gondi baza barayihebye amatungo y'ingozi na kayanza ni mato cyane nibareke umugore umwe arakwiye mm. amayeri usigaye rero mwirambire kuri radiyo isanganiro mm. murakoze cyane kugira icyo mushikirije buto ituma hari inyabitsinda alo munyundi munywanyi ku murongo alo telefone niko turorohereza abanyonyi bacu undi munywanyi ku murongo alo alo mhm. amahoro amahoro mhm. muri bande mutwakuye muri he ngo bazira imyaka muri evode evode mutwakuye muri he isororezo evode isororezo kare agatelefone kari kagoranye evode eh. e isororezo gira icyo ushikirije ku makuru twakoze bora gushikiriza ibizo ku byerekeye n'udeseni mm byerekeye umugu w'amatora seni eh umugu w'amatora mhm bo yuko bo bo byifatamo neza ahubwo ko amatora abaye muri 2023 mm muri 2005 mm bo yabaye amatora meza cyane ayandi turere ntihagaze neza ayandi nuko hagiye ava mu induru bamwe ngo ntibayashimye abandi ngo bibwe mhm. muhama eh, ikindi agomba gushikiza nuko iyo sene yafashe itegeko mhm. ngo muguta guharura muruteho batoreye mhm. ukazumva barahinduye mhm. ngo bitorerwa ngo ku mazone babandi nabo bari batoye kugira ngo baharure amajwi hahandi nyine batoreye na usanga rero nibo bagize ishabo bavuga ati amatora yibwe ibyo ni uko bo nyine buyogira nk'umugambi nyine ko nyene igashinga amategeko nyene abiyeye mm-hmm. atabuza guteza akajagari mm-hmm. aho batoreye ariko rero batoreye agaharurirwa ngaho nyine ariko Evode eh, uro bakandika neza sabasawa ati umugambwe munaka umugambwe munaka amajwi naye mm-hmm. bo bakashaba badepoje rero hariya kuri zone ku mazone yabo bamaze gufata amakaratasi baharuye bose umwe ashimwe umutima Eh, kuko iyo bahinduye ngo biharurwa ku zone mhm. bari bashobora ubwo ubwoba mm. eh, ati ibigo byo guharurirwa hariya ari muri leta havuga ati aha mm. tugomba ko amatora yuba hakurya aba muri ghana muri senegal muri tanzania usanga ari amatora meza nta nzuzi mu nyuma mhm. eh, nabo bakahabera abashinga ntahe neza bizunza n'ijambo mm. atakugira ubwoba ati uwatsinze yatsinze ariko vode umurongo yeseni yarasabye yuko mutogira umutima uhagaze ko amatora ari ikintu gisanzwe evode ntakiri ku murongo ariko reka tumushimire undi munyonyi ku murongo hano inde jonasi karindo jonasi karindo mugarutse mugaye ikintu nibagiye kusubiza yego agasukari tuba kaburino cyane ngaho igumwe kenshi ugasanga tubabura agasukari mm. ihinguro ryo muri sosumo ko yataheza z'ibituma ihinguro ryo muri sosumo baravuze mu minsi yeze yuko rifise ibibazo ko hariho eh, irindi shyirahamwe ryo mu buganda ariko kuraza gusahiriza kugira ngo sosumo rishobore gukora baravuga ko ryari ryatewe rero n'imyuzurira eh, ko mu minsi iza rero abategetsi ba kino gihugu dore ku mukuru w'igihugu akaba aremesha abarundi yuko vuba sosumo igiye gutanga isukari ikwiye ku banyagihugu turamuze twahize mu gihugu hageze twari dukunze gusubira kuko twagosorera icyayi dukunze kuba twakimura tugushimire jonas ari karimba igitangaje ni uko ubwiye kubita usanga baguma baruhuka usanga urabona ko ariko abanyagihugu mm. bameze neza yawe ngira ngo abategetsi ababijejwe bariko barabumviriza bagiye kubitorera vuba umuti isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itatu numunyonyi ku murongo wa alo alo alo mirongo ya telefone ntiriko iravyorosha eh, alo alo alo mutwakuye muri hehe muri bande alo mutwakuye muri hehe muri bande umundi munywanyi ku murongo hano alo niriwe neza mm, murakomeye yego mutwakwe muri bande muri he Desire ibijumbura Desire mu gisagara ca Bujumbura Yego me mu Kamenge mu Kinama he Muri wanyi no mu Kanyosha Vaisita mu Kanyosha <laughs> Yego Mhm mushaka gushikiriza iki ku makuru twavuze ntabwo wavuze ibintu amakuru ajyanye nawe sukari ashaka sukari vema muri minsi si heza tuba tundi imirongo kandi bose mhm. nk'utu tubiri ufise abana rero urumva ntibakongera ntibakongera ngo ntabyo kongera muga iyo ngingo bafashe nuvuga ko ari nziza hamwe boyikurikiza mugurumva mhm. hajuru benshi mugurumva nk'abanyeshuri bagenda ku ishuri nk'abana batanu urumva n'umugore n'abana ibiro mhm. bibiri zose bimara imwe n'intuzi canke zibiri umva ngo ntibarenza mbwa urumva ibivuzwe n'abarongozi umuntu yoyakirwa nyene mhm. ndezire kugira ngo musubire kuronka isukari mudatonze imirongo mubona aho ko guki iki leta oya irya shirahamwe bavuze mbega niryo sarayi sarayi ishyirahamwe ryitwa sarayi rije n'abakenya cyangwa n'abaganda n'abaganda baje gufasha sosumo kugira ngo ikore isuku ari kwiye sarayi group barabe bavirema baje je n'abandi umukene jeme narayo wiga uko bitandatu cyangwa ibihumbi indwi muga ndatonda hamwe ubuhanza butoboka n'inzara n'akaga mm. ntiganura uruhinda rukonga rumva aragacupa nkagaheba mugahumva ugasigaye kakaboneka abana bakagenda ku ishuri nyine banezerewe kuko urabona abana bagiye ku ishuri batanywa akayi baca baguma bayuza urumva ugasanga ntibize neza n'umwimbo ku ishuri ugasanga ntibigenze neza muti rero leta ikora ibishoboka byose kugira ngo isukari iboneke yego numva ko byabaye nyine umva none mugaze ikintu kibazo nagize nari n'abarundi biyemera bari gushyiramo iyo mitaye ntirwaza iyo mu makungu virema icyo rero ni ikibazo ni ikibazo abarongo icyo gihugu kugira ngo bareke w'ubudandazi nene bamwe numva ngo bamare baziranutse bane na basiyoni nene nyuma y'ijambo amahera bikaguma ngaho iwacu tukakoresha amarundi nyene y'iwacu mu gumva tukaguma tuhagaze ubwayo reka wowe tugiriye ikigongwe wowe reka bakaduha ukabeka ari mwaye ni mu gico cya cyiyumviye cy'iwawe ngira ngo rero abategetsi bazobanira kumviriza kamo mutera kugira ngo barabe ingene bohinyanyura ibijanye no guhingura isukari ego je nivyo yanimbira kuko bagiye mu banyamahanga je mmenga harimwo agahaze mmenga hariho abarundi biyemera bafise inoti vraiment ngira ngo bariko barakumviriza n'abarambiye ngo mvuge kuri biriya birayura mutwe numvise baturiye yo mu kayanza bagarije birayura mutwe birarenze birarenze baze barabana abajejwe intwaro nyene n'abapolisi baza barabicunga cyane numviye numvise umenga ni ibiro vyinshi vy'imogi biteye ubwoba none baza kurutara abo bantu ntibaca kurubibekaye eh, nico bita fraude fraude ni ukuguma abantu bayigwanya igihe cyose fraude ni ukuguma bayigwanya igihe cyose kubera ko fraude ni mbi irica igihugu igihugu n'iki gihugu mugoromba ntibyera mutwe biteye ubwoba biteye ubwoba tugushimire dezire mu kanyosha rero mugire akazi mugire akazi keza bukeye neza ati mwiriwe mwiriwe n'abandi n'abandi namwe muramutse abandi ngaho babegereye undi munyonyi ku murongo alo alo twakuye muri hehe muri bande bande bande hmm? izake ibubanza imable aimable ibubanza aimable mushaka gushikiriza iki uyu murundira ariko vugana ubuhinga bwo guhamagara ntibuko burabyorosha alo eje n'umuntu murukanya imwakiro mwitwa bande nitwa bande kera viane viane imwakiro eh kusato cy'isukari mhm twe nta tubona ko ntidushikiye eh muza mwarayibagiye basha twarayibagiye kubera indemi n'akayi ntitukinywa muti rero muti rero hako gutya ikigiye gukorwa ni ukunagura susuma aho ngaho igihofi munsi y'isoko ibikaju birayi imyaka ibiri bitaganywe urumva rero turumega nta imirima myinshi yarumye ndetse sinzi impamvu mm. twaratembeye turahabona dusanga imirima yarumye Mm. ntibibagaye ntibigize gute nabonetse ko ariyoreka ku buso eh, hariho umugambi hariho umugambi wa leta rero wo gusanura susumo bafashanyije n'ishyirahamwe ry'abaganda mm. sarayi group undi munyuranye ku murongo alo haro mhm, muri bande mutwakwe muri he ni jiriberi agarutse jiriberi agarutse eh, jiribe natwe twari tuzi ikibazo cy'agasukari <laughs> ariko twebwe umuntu agatanga kweri ntawe umuka kw'ishapu aragatanga uko bikenewe ariko kubera ari umwe n'abantu bagashaka mhm. usanga tutariho turakaronka mm. ntawe uvuga ngo umuntu agatanga ni mubi mhm. ariko kabisa turakwiye leta irakwiye kuraba bakagura bongereza ubundi muntu yotanga isukari bakayitanga ari nka babiri mm. tukaraba ko n'umuntu ari inyuma y'uko yoshikirwa kuko usanga n'udutike twari tugiye ugatora nawe usa umurwayi usanga utariko urashikirwa ntego kabisa bora uko wabigenza canke nyene leta ishiremo inguvu ico gisata ciyemeje gufashanya na sosumu turabe ko cotangura vuba mu n'umwaka bitangure kuronka agasukari biragoye ego kwezi reka tugushimire ku isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'umwe ikiganiro n'igira ico ushikirije ubu ni ku murongo waro mwiriwe mwiriwe neza mabure ibyuma n'ibisezerana buriya ibyuma mbe mwavuze ngo muherereye hega imabure ibubanza ibubanza ibubanza mushaka gushikiriza iki ku nkuru iyihe twakoze bakorera iby'umugwi wa seni mm seni yaraye ashyizeho nicyo bavuga ko abarundi batonzira ubwoba ari urubanza rusanzwe eh. burya urwo rubanza ntirusanzwe mm. amatora si urubanza rusanzwe si urubanza rusanzwe nk'ubu mm. icyo perezida w'igihugu cya kongo atorahira mm. ku rundi ruhande naho yamuhamagaza n'ibyerekana mu gihugu cyose urumva ko ari urubanza rusanzwe oya si urusanzwe Ah. mu rubanza rukomeye rw'igihugu irindiriye rero leta yahaye abarundi mm. icya mu ngiro mm-hmm. ko natwe tuvuga hasi tuvuge ko tuba dufite ubwoba bamwe n'urwo rubanza mm-hmm. turavye icyenda na gatatu tukaraba n'ibindi bihe byose byagiye bikurikirana mm-hmm. urubanza rudasanzwe mm. murakoze sawa murakoze eh, maburi bubanza kugira icyo mushikirije ku bijyanye n'umugwi isendi ubundi munyuranye ku murongo wa ro mwiriwe neza mwiriwe cyane muri bande mutwakuye muri he muri mu cibitoke ninde tuvugana mu cibitoke Emmanuel Emmanuel Emmanuel mu cibitoke cya rugombo uh aha duga ku ijambo amakuru nagira ngo icyo mvuze ko ni aya makuru ajyanye n'uyu eh, mutekano ah, utameze neza utifashe neza muri bino bihugu by'u Burundi n'u rwanda mhm. aba bategetsi bacu b'ibi bihugu uko ari bibiri rero mhm. nabona nk'uko abandi bari ko babivuga bategerezwa kugira ibiganiro kugira ngo umutekano w'ibihugu uboneke iyi mipaka yugawe mhm. noneho yuguruke kuko hariho ingaruka idasanzwe kandi usanga iyi ngaruka itaba kuri abo bene gutwara ibihugu mhm. ahubwo ingaruka iba ku banyagihugu bato bato kurumva ko bahahirana mhm. ugasanga mu rwanda hariho ibivayo byazi burundi burundi budafise burundi hakaba ibiva mu burundi bijya mu rwanda u rwanda rudafise mhm. n'agahombo kanini rero hamwe imipaka yokugagwa twogira abanyagihugu bato bato tugushimire manuel mucibitoke rugombo mwari ko icyo muvuze ku bijyanye no kugana imipaka hagati alo ni Alex Ngarutse Alex Nyabihanga Ego yego Alex mwibagiye ikiga Alex eh, eh, Ndagira ngo njya kuby'amatora nabyo Eh kumugwiseni Ujya um, w'amatora yavuze ngo ngo amatora ngo ni ikintu gisanzwe Eh Ja bibajya nyine niho bibaniye Ehe Ntabwo byo kuvuga ko amatora ari ikintu gisanzwe Eh ni urubanza ruhambaye cyane Umvirika munyamakuru Yego mu bihe byaheze hariho ababonye amatora agira ashike baca burira indege bigira hanze mhm. aho rero aza amatora n'urubanza rukomeye mu zindi manza zose zibaho mu gihugu mm. ikindi cya kabiri naco mhm. ngaruka ko nshatse inyene mm. umushikiranganji w'imigenderanire uwo mu burundi n'uwo mu rwanda mm. nibaje hamwe bagira ibiganiro aribyo twita dialogue mhm. ikindi naco none bamwe wa mutegetsi yavuga ati abarundi n'abarundi kazi ntibakundane barengere ibibatandukanye mhm. none umunsi kw'indere bazugaye bazugariye abadede cyangwa bazugariye abasendere cyangwa abapodobu cyangwa abaporona ntibazugariye abarundi n'abarundi kazi mhm. aho rero icyo gituma wa wundi ati ntibakundane barengere ibibatandukanya y'uko mhm. bwana munyamakuru mm. kuko umunsi mbibe zugaruwe abarundi n'abarundi kazi nzugaruwe abadege nzugaruwe abasenere cyangwa abaproduri cyangwa abaporona nuko bwana munyamakuru reka hmm, tugushimire Alex Nyabihanga isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'itanu undi munywanyi ku murongo alo alo mahoro mahoro neza twariko turaza ku kibazo cy'isosiyete n'iviyane yagarutse mm yego mwakira none mushaka kuvuga ikindi ku isukari isuka zajya avuga ati kubera ko susumo bayihaye irindi shyirahamwe mhm. yego niba rero bayinagure kubera uri kuraba nk'imirima myinshi yarasibye urumva mhm. rero imirima imaze gusiba ntawe ugena ako gasukari nk'ini iwacu mwacyo niba dushyikira mhm. ubaho n'umuzi w'ibuye yego ngira ngo babyumvise babijejwe bariko baragerageza gutorera umuti icyo kibazo mm, ikindi nacyo ni kijanye n'irihindagurika ry'ibihe natwe ku mutumba w'iwacu nk'ubu ntitujabuka tujya no ku wundi mutumba kubera amabarabara yaracitse mhm. kandi abanyagihugu ntidushoboye kuhakora mm. reka bisa twasaba nka komine nk'ikiraro kituhuza n'umutumba w'ikagombe mhm. n'umutumba wa muyange ibiraro bibiri mhm. aha ntitugihana n'imigenderanire nyine n'iyo umuntu arwaye n'imoto bisaba ko uterura kandi abanyagihugu ntacyo dushoboye twokora mm. twe twasaba nk'umushikiranganji bugira ibyo gushyigikirana kubwo bw'icyo budufashije nyine bakumva aya makuru tuvuga ko ko bibereye mhm. eh, nk'amabarabara yaracitse rwose rwose rwose nyine tujabuka mhm. eh, reka tubashimire rero viyane imwakiro mm. eh, nino ngaha rero nino ngaha nino ngaha ikiganiro gira icyo ushikirije duce tukirangiriza reka dushimire mwese mwagiteze abiri shimire nayo iri kwimana kugira ngo ashobore kuvuga mu nyumve kuri mikoro ari kumwe na evariste nzi ko banyanka ibindi biganiro birabandanya kuri radiyo isanganiro